serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago tubaramutse inshuti namwe bakunzi muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango ikiganiro isanganiro ry'imiryango tugiye kukiremeshereza uno munsi muri komine ya giheta neza na neza ahari agasoko kino kiganiro gifasha umugongo n'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo y'ubugitangwa n'ishyirahamwe ry'abanyamerika usaid ikiganiro rero kiremeshejwe na jewe share makoto abo tugiye kuyaganda basanze hano ahari isoko mu giheta reka babanze batwidondore mupfaso witwa ngwiki jewe nitwa niyigira efemi ufise imyaka ingahe ga efemi jewe mfise imyaka mirongo itandatu n'ine efemi tugusanze ngaha ku gasoko mbega waje kuhakora iki jewe naje nje mu nama njamba ndaterama ku isoko nanze ivoka mbega tuvuze iterambere ry'urugo ngaha mu giheta muraheza mukumva iki iterambere ry'urugo rirafasha neza umuryango wacu twebwe mu rugo iwacu ufise icyo giti civoka igiti civoka ni nk'inka mu rugo umuntu kiramuteza imbere warose nk'umukiriya arangura igiti urashobora kuronka ibifasha umuryango neza ku mategeko umuntu akaronka agahuzu yambara akaronka n'ako yambika ibibondo yibaruta mbega murafise umushinga ntahe egome ndamufise ibijanye no gutunganya itungo ry'umuryango muraheza mukabifashanyamo gute turabifashanya umwe ararondera uwundi akarondera tukarima ibifungurwa imana ikabihezagira bikagenda neza tugaheza tukaronka icyo dufungura n'icyo dufungurira umuryango tugaheza tukaronka icyo dufungura n'icyo dufungurira umuryango mbega mu bikorwa vya misi yose byo byo mu rugo wewe uri umukenyezi ufise umushinga ntahe muraheza mukabisabikanya gute umushinga ntahe wajewe turafashanya tukarima twese turarima amasaha ashika saa sita saa sita igeze turarondera ubwatsi bw'ibitungwa aho turahejeje umurimo wo kurima agafaranga kari ukwako si ukuvuga ngo karonderwa muri izo mfungurwa twasaruye agafaranga karonkeka mu bindi ari agatoki yarose agafaranga arakaronka niko gaheza umuntu akaronka akanyobwanwa nayo mm. ibisarurwa ya turabifungura ku mategeko arakora hanyuma agashobora kwironderera utwo tundi dufaranga iruhande dushobora kumufasha erega n'umugabo nawe nyine arashaka kujya ahabona nk'abantu urumva ntiyozera muri ibyo byo mu rugo mujyanye n'ibikorwa bya minsi yose byo mu rugo mwavuye gukora muri mu rugo umushinga ntahe agira uruhara uruhe mu guteza imbere umukenyezi wiwe uruhara agira ni ukumwitwararika akamufata neza agashobora kubona ati neza agenda abona n'abandi ingene byifashe ati nagiye wenda akwiye gukora nka kuyo akamwitwararika naho utwo dufaranga yodukorera inyuma agashobora kuzana akavuga ati n'utu na turosi inyuma reka nze kwisununura hari aho uba udafite uburyo bushoboka hanyuma ukaronka udufaranga inyuma hanyuma ugasanga umuryango urawuteje imbere ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango turiko turaremeshereza ngaha muri komine ya giheta neza na neza hahoze hari isoko yo ngaha mu giheta turi kumwe n'undi mukenyezi mbona ariko arotsa utugori nsabimana odeta mwumvise kiyago n'isanganiro ry'imiryango aho turiko turayaga ku iterambere ry'umukenyezi mu rugo mbega kwiteza imbere mu rugo umukenyezi kwiteza imbere gute kwiteza imbere ni uko mwamubanye neza n'umushinga nawe mubakanye hanyuma ari nk'ikintu kitajyanye kitagenda neza mukakifashanya hanyuma ugasanga mu nzu bumwe murafashanya mugasanga mu nzu bumwe mbega ntaho usanga rimwe na rimwe abubakanye batererana udukorwa bakaduterana umukenyezi gusa oya twe turafashanya kweli nuko gufashanya iyo mugize icyo ko mu mwimbu umwimbu muraheza mukawutunganya gute mu rugo umwimbu tuwutunganya neza kweli je twimbuye turabibika umwaka ntiyonona ngo abishore biguma twese biguma mu nzu kweli twe ntawonona iyo hagize uburyo bw'amafaranga buboneka mu muryango hoho biraheza bikagenda gute bigenda neza kubera twebwe ari ikintu gikenewe ari agatungwa ari ubwatsi umuntu ashobora kugura tukagura tugiye inama n'uwo mushinga ntawe waje tugasanga turahuje ibyiyumviro akabyemera igikuru ni uguhuza ibyiyumviro igikuru ni ikiyago turabona uri kuriyungunganya uri kurarondera udufaranga umaze kuturonka uraheza ukabandanya ukora gute jenshi nkora neza umutahe ugwiriye nkaguma nyene ndangura hama inyungu nkatana muhira nkere ku mushinga ntaye wanje ntingiye inyungu muri wa muri ya mafaranga wampa uy'umutahe nkashika ndamwereka inyungu aho nayishize akavuga ati akaguma ampa umutahe nkaguma ndangura we turitunganije neza turitunganije neza aho byoba babiri wowe nk'umukenyezi wumva watangiye impanuro nkono ubona ikayigenza nabi no muha nkamuhanura izo ngeso mba akazivamo akaziheba gaje nk'aho duherereye kweri iyo ngeso nta bazifite ngeso nta bazifite gufashanya hagati y'abubatse jembo rumengo byifashe neza nta na kimwe nta ngorane oya pe mwari mwatubwiye mu ntango muti mu rugo turaba turondeye tubiganiriza hamwe tugafashanya mugabo harigeze kuhavugwa ngo nta nkokokazi bikisaki hari mbega eh, umukenyezi uno munsi wo ngaha mu giheta arafise ijambo mu rugo arafise ijambo mu kibano kugira ijambo umaze kuba udasanzaza ibyo mu muryango utabijyana mu kaborega byose ubitunganya urafise ijambo kuko aba yamaze kukwizera nababona ko usanzaza ibintu kandi nukuri usanga ufise n'agateka n'aho uba bakavuga bati nakameze gutya cyangwa nakayifata nabuku kandi biraheza bikagaragara none mumaze kuba wifata neza nta kibuza utabitunganya kandi ntashobora kubona ko hari icyo woba wamurenganije iki kamotera abandi bakenyezi uno munsi aho usanga rimwe na rimwe baraboshywe n'imico n'imigenzo ugasanga nta gikorwa cyo kwiteza imbere bashobora kurangura biravana n'ingene ingene baba babayeho Haraha aho avuga ati naho nobirondera ntacyo byomarira hari usanga hari umugabo asanzaza akabisesagura none umukenyezi nawe nyine acagira intege nke iyo aba n'umugabo afise umukenyezi wiwe asanzaza ibyo mu rugo nawe nyine inkokora ziravunika agaca atangura kwifata uko yiboneye ati n'ubundi naho nobimuha ntacyo byomumarira iheko cyangwa umugabo amaze kubona ko umugore asanzaza ibintu nawe nyine aragenda yifitiye umuryango ati ntimwabonye ko cyagiye ati aza kuza duhimbira ugaca usanga rero abantu mwe nabo mu rugo uca usanga bigoma bituragirika uca usanga bitagenda neza ni uko uwo bafise ako gatima yokwikebuka akabona ko kugenda erega ubu nyamwigenda akabona ko yojya hamwe n'umugenzi wiwe bakajya inama hanyuma bakubaka urugo rukaguma hanyuma ugaca usanga urugo ntiruteye imbere rugasiba rumaze gusiba rero byose biba bipfuye iyo habaye kudatunganya neza itungo ry'umuryango umukenyezi ku gatwe kiwe agira izihe ngorane arazigira nyene none ko uwo bubakanye batakimwizeye none umaze kuba utokora ukaza nk'aha kwirigara ata kintu kikuzanye none ntiwumva ko ruba rusambuza none ujya kwirigara ata kintu kikuzanye mutavuganye n'uwo mubakanye akavuga ati ukavuga uti jewe ndagiye aha nk'ubu asigaye arakora arazi iyo iyo nabo bandi none ngiye atazi yondi wibaza ko byamwubaka aca avuga ati none ko abandi bari ko barakora none wewe iyo bariko akora iyo bari hehe aca asanga nawe nyene inkokora zavunitse usanga atana kimwe kiriko kirabandanya nyoko iyo hatari kumvikana mu rugo ingaruka ziheza zikaba ku mukenyezi n’izi ingaruka zigaruka mu rugo ntibigenda neza umushinga ntahe acarondera iyindi migambi afata ntashobora no kukubona neza na nyamufaso ni nyene kandi biba byamuciyemwo nawe nyine ntamererwa neza bica bibura udubi ntibayaga bahuza umwe aca yishira akizana urugo ruba rusambutse mbere yego rya rero urugo ntirusambuke hagati y'abubakanye byogenda gute kugira ngo urugo ntirusambuke abubakanye icya mbere umufasoni ubwa mbere ni ukubaha umushinga ntahe wiwe ukamwubaha gose kuko nta wundi azoza asumba umushinga ntahe muri icyo gihe rero umwubashe nyamushinga ntahe nawe aca kubona neza aho rero bica bigenda neza umwumvikano umwana mu rugo niwe uba ukenewe muri bose muri abo babiri icyo nicyo ndabibona nawe mukenyezi uti ingaruka zishobora kwibonekeza iyo umukenyezi n'umushinga ntawe wiwe batumvikana mu rugo zishobora kuba n'izihe ingorane zishobora kuba ni uko iyo mutabanye neza mwumvikana iyo ashobora kuhanuza nko mu muryango bikanka ugasanga nk'umugabo afashe inzira ziwe nawe ukihangana ukigumira mu rugo birashika bakamuhanura ugasanga aragarutse mu rugo yumvise impanuro z'abantu hanze agaruka mu kumva murumvikana usanga nawe murahuje ibyiyumviro haca mubana neza ingaruka zishobora gushikira abana iyo hatari umwumvikano ku bijyanye n'itunganya ry'uburyo bw'umuryango n'izihe iyo atamwumvikano uri mu muryango n'abana ufite nk'abana bakuze kubera baba babona ababyeyi babo babanye nabi nk'abana bakuze bamwe baca bapfa bangara hari abaca bamanuka ibijumba abandi ugasanga bagumye aho mu rugo cyangwa ari nk'abakuze bakaca baguma aho muhira bakajya barahanura rijejwe iterambere mushinga ntahe mwonyidondora jene twanahimana gerasi jene mfise abana indwi jene ndubatse jene maze imyaka mirongo itandatu aya mavuko itandatu itandatu na kabiri yego wavutse eh. itandatu na kabiri ano mavuka uvuye kurangura uyashikanye mu rugo gasha ntindaheza akayadandaza nk'ubu nyine nkizi n'abazintumye bagomba bace bampa amahera kugira ndondere ndariro turari eh. uti mvuye kurangura kane n'abazintumye aha baca bandangura mbega iyo muriko muriyungunganya muri bino bikorwa byo kwiyungunganya muraheza mugafashanya gute n'uwo mwubakanye nk'ubu mwari kurima urabona nanjye ndiko ndarondera kugira turabe yuko twoba hariho gusabikanya ibikorwa umwe gakora ibica nk'ibiriya mbega iyo muronse utu dufaranga muraheza mukadutunganya gute mu rugo umukenyezi agira uruhe ruhara mu itunganya ry'uburyo bw'umuryango nk'ubu ari kuri mari karakora nanjye urabona ndiko ndakora shaka kugira ngo tuze guhuriza hamwe nitwaronka twese iyo agafaranga kabonetse umukenyezi karamushikira hari uruhare agira mu gukatunganya no gutunganya imigambi y'urugo tuti inama tukabitunganiriza hamwe mm. iyo agafaranga kabonetse n'abana bakanezerwa mm. wowe umushinga ntahe mbega mu dukorwa two mu rugo umukenyezi wawe mufashanya gute udukorwa two mu rugo urabona nk'ubu jewe ndashobora kugenda nk'ubu ko mvuye kurangura utu tuvoka nk'ubu ngomba nze kwahirira uduhene natwo mvuye kwahirira uduhene ntindaba ukuntu nawe uko byoba byamugoye ndamufashe kuri ati turafashanya mu rugo hari cyariho imico n'imigenzo aho kera wasanga umushinga ntahe eh, amaze gushika umukenyezi umukenyezi ari wakora byose hari ibyo urabona uherereye aha mu giheta eh, aho mperereye ntabyo ndabona kabisa aho bahakira abagabo bigenza gutyo ubaha ubahanura iki nabahanura kugira baze barafashanya bakore bose kugira ubuzima bw'ubu buragoye iyo hagize umwe mu bubakanye yigira sindabibazwa mu bijyanye n'iterambere ry'urugo biraheza bikagira izihe ngaruka mbi ku rugo urugo ruca ruhumana niba ryuje usanga iminsi yose bamwe barashwana ingaruka zishikira abana nazo ingaruka zishikira abana ni ukubera nyine ababyeyi bashwanye bakaguma bashwana badatunganya urugo neza uca usanga n'abana babyaye ari uko nyine mbega n'akahe kamuntu kotera botera abakenyezi rimwe na rimwe rimwe nabo ushobora gusanga bigize abasinda bibatswe abakenyezi benshi barashobora kwigira abasinda bibatswe bashumenga wewe niwe wokora wenyine aho nobahanura nabo nyene baje bakore ibyo baba bariko barakora ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango kiremesherejwe ku mugwa mukuru wa komine giheta neza na neza ku gasoko ndi kumwe n'umundi mushinga ntaye mushinga ntaye wonyidondora yego nitwa ngenda ku mana yohani ngenda ku mana yohani urubatse ufise abana ufise imyaka ingahe mfite imyaka mirongo itandatu n'ine ndubatse n'abana ndabafise n'abuzukuru n'abuzukuru ndabafise eh, ku hmm. mirongo itandatu n'ine wubatse eh, uno munsi tuvuze iterambere ry'umuryango umuntu yotahura iki ubuze iterambere ry'umuryango ubwa mbere umuryango utezwa imbere n'abubatse n'abubakanye bwa mbere bagira inama n'ingingo mu bintu by'urugo byaba ibyo mu bibondo byaba iby'ibirimano byaba iby'urudandazwa bagira inama n'ingingo baba bariko barateza imbere urugo eh? bagira inama n'ingingo baba bariko bateza imbere urugo mbega nkubwira uruhara rw'umushinga ntahe mu guteza imbere umukenyezi wiwe n'uruwe uruhara rw'umushinga ntahe mu guteza imbere umukenyezi wiwe mm. ubwa mbere ni gusangira ibikogwa umwe wese akamenya icyo agejwe mugasenyera ku mugozi umwe uri umudandaza nawe ari umurimyi ukajya uramuha nk'abakozi ugaheza mu byo uri kurakora mugahuriza hamwe nawe n'ibyo ariko arakora bikaza guhurira hamwe iryo terambere ry'urugo ni mu ncamake niko navyibaza eh, umushinga naho guteza imbere umukenyezi wiwe mbega iyo bitagenze gutyo hariho ingaruka biheza bikagira iyi ngaruka nyine irahaba wewe ntuze mumaze gushyira kubiri n'uwo mwubakanye mugashyira kubiri n'urubyaro rwawe wumva urugo rutera imbere gute aho gutera imbere urasambuka mm-hmm. aho gutera imbere urasambuka hariho imico n'imigenzo kera baravuga ati itungo ry'urugo rigaba umugabo uno munsi itunganya ry'amatungo y'urugo mu rugo byogenda gute oya bijya kwara ukwihenda mu bisanzwe urugo rwubatse babiri mu bwubatse babiri rero ivyo ivyo ivyo ivy'amatungo y'urugo bategeza kubisabikanya murabisangiye mu bisanzwe murabisabikanya mukaje inama n'ingingo ari gitungwa mukeneye kugurisha nka mu bibihe vy'impeshi tukeneye imbuto dukeneye amase cyo gitungwa kigasohoka mara gatoki mugana mukeneye kuronderamwo iki niki kibuze mu rugo mukakagana mukagashora ico mwari mukeneye mukakironga none mudafashanije wa mugore azoteza imbere urugo gute wenyene wa mugabo azoteza imbere gute urugo wenyine atawe bifadikanije ega ugikujya bakivuga umugore n'umufasha mufashanije nta kibuza cyo mwiyumvira mutagishikako umutama nawe ne duhuriye ngaha mutama namwe mu nyidondora je nitwa banderemba ko Karoli wamba ngaha nyene mu ruhanza kwikomine mutama banderemba ko karori aha mu ruhanza usanzwe utuye mbega uravye muri rusangi ingo zubatse zubatse gute ibisanzwe ngaho iwacu ingo zubatse zubatse neza barahererekanya ibikorwa cyane cyane bagatezanya n'imbere hariho amashyirahamwe yo gutuganya no kuguranana kuko abana batangura gushwiragira kuko se na nyina ntibaba bumvikana ukazasanga abana bagiye mu ibarabara abandi bagiye gushera ibintu bisa n'ibi hanyuma rero iyo hatabaye ibyo bintu byo kumvikana mu rugo usanga n'ako umuntu iyo bigereranya urugo ruca rusambuka uburaya bukaduka ingeso mbi nyinshi zikaduka kuko haba hapfuye ikintu kinininya cyane igihe mutumvikana mu rugo mutema kugira ngo umushinga ntahateze imbere umukenyezi wiwe yobigenza gute kugira ngo umushinga ntatetse imbere umukenyezi wiwe bivana n'ukuntu mwifashe iyo hari indimo mutangura kumvikana umwe ntaraba ngo ngiye kurima undi ntaraba ngo guteka umwe agiye kurima undi arateka undi agiye guteka undi ajya kuvoma gutyo niko umushinga ntayo ashobora gufasha gutezanya imbere mm. abantu bakadusabikanya twose twose mm. ataguhitamo tijeri iki ndagikora oh, umwe yafatiriwe ariko arakora akanaka undi akamufasha muri ibyo bikorwa mbega mutama udushingiye intahe mu rugo urabishobora rwose jewe ndabishobora jewe n'ukuri ndabishobora rwose ndashobora kuzindura mu rugo baheza bakagutwenga ino cyane cyane nk'aho mbaye hafi oya nta bahimbiri nkabo kabisa ndabona kuko twenda bita abahimbiri igihe yoba abigenza gutyo basha jesi ndamwumva neza kuko jewe niyo ntashe nuko murambona abantu bafashanya mugabo ubu nibusanga umwe avuga ati ko ndi kwisumamo hariya ubundi ndi kwisumamo hariya ati ni ukuvuga ko twagabuye namubwira nti wewe genda urime hariya nanjye tufashe n'umwana abandi dutete munyuze mu murima naho ndiko ndatera nkaho twagiye inama n'ingingo cya kiyago cyabaye mu rugo ni ukuvuga ngaho turiko turakazoza urubyaro rwacu natwe ubwo nyine twirondera akazoza rya terambere mu muryango mbega muraheza mugasabikanya gute ibijyanye n'uburyo bityo mategeko umutemasoko yaratubwiye ati jewe mbere bibaye ngombwa iyo umukenyezi wanjye yafatiriwe ndafasha no muri tujya dukorwa two mu rugo haba guteka gukubura canke kuzana amazi mu rugo ibyo bikorwa murabimuzi ko hari ico mubidushingira kintahe eh urakoze urakoze burya mbere burya abakenyezi twari twari twarabahohoteye twana umengo twabaze kugira ngo tubere abakozi n'abayaya burya twari tukinywa y'amajyambere hari imico n'imigenzo twakurikiza abakurambere abasohokuru n'abasohokuruza itarifise ishimikiro hmm. yari yo gutuma tubona kurya mu damu ari igikoresho tuzanye tumugira igikoresho burya ubu twaraciye akenge twaciye ubwenge umupfasi twasanze mu rugo ari magiriranire ari gufashanya ubu ugenda ashobora kuba umupfasi unari ngaho oh, urabona umupfasi unagurana twishi ifungurwa karibu ataka kaza tukankamukaribisha tugafungura eh? ibyo biraheza bigafasha iki mu iterambere ry'urugo mu iterambere ry'umubano no guteza imbere umukenyetsi ibyo biba icyo ikintu cya kiba kiriho kirateza imbere mu muryango ni ukuvuga biteza imbere n'urubyaro turi turibaruka tuba turi turera indero runtu kuzomya ejo nibashyika mu bigero ukuntu bazotunganya nabo bamaze kubaka izabo bazomye ukuntu nabo bamaze kujya mu burundi nabo bazomye ukuntu ibyo rugo bahagira bati papa na mama muhira babikora uku mama afatiriwe papa yajya ku ntuze agategura imfungurwa agafungurira mama namaze kujya mu burundi akamenya ati nanjye ninashika mu bigero abo nzibaruka nzobaheza indereye mm. ni ukuvuga ko hajya ubwiza buva ibukuru bugashwara hose mm. indero umubyeyi atazuba yatanze ku mwana niyo azuba agiye azogira iyo ikaba iterambere tuza turiko turagira mu muryango yego cyane hariho abagabo ntibaterekane ibikorwa kuko bagaterekana ibikorwa ni uko iterambere ritabacitse ntacyo bazimarira mu muryango ni bamwe uzosanga n'urubyazo bari kuba ribaruka rushwiragira bamwe uzosanga mu mabarabara ngaha bakaba amayibobo abandi baza gushira hariya kubera iki habaye gutana ko ibikorwa mu muryango b'abana babo bakabura ibyo bihe bafungura bagacata kuja mu mabarabara nababwira ntabwo ahubwo nibajye hamwe bajye hamwe bahurumbire amashyirahamwe kuko ishyirahamwe hagera ibintu bituma tujya hamwe tugatezanya imbere n'urugo rugatera rujya imbere nawe sogoko hariho mu mihinga imwe imwe aho usanga umugabo imico n'imigenzo ikiboshe abantu ugasanga birabujije iterambere ry'urugo n'iterambere ry'umukenyezi n'akahe kamo n'izihe mpanuro mwotanga impanuro tugenda utanga ni ukuvuga yuko igihe abo bantu batifashe gutyo uwo mutumba n'urwo rugo rwabo ntirutopfa ruteye imbere niyo makomine yabo n'iyo provinsi yabo ntituba imbere gutera imbere ni uko boja hamwe bakumvikana bakarera ibibondo byabo neza umugore yatsiteye agacupa akakahereza umugati genda tugire gutya umugabo nawe niyaba yavuye gusuma agashika arico yacikishije kagashira ngaho byose rero biba umuzingi biguma mu rugo bigaherera mu rugo n'abakisunga iyo migenzo ya kera ibya kera ubu ntibigikora urabona ko ibintu bigenda bihindagurika indero y'abana ikitikana gusumba ntibajijuke rero baje hamwe n'abo bubakanye mbere bishobotse n'ibibondo bakabiganira imigambi bagomba bakore bakabizi ingene botera imbere nabo ingene urugo rwabo bakaronka nabo ingene bazoshinga urugo rwabo yego niyo mpanuro nobaha ego mutama twumvise yuko muri abatama b'akarorero mbere mumaze no kubera akarorero abandi mbega y’umushinga umushinga ntahe yifashe neza akagira iyo nyifato biraheza bigafasha iki mu kigo no mu kibano iyo umushinga ntafise inyifato nziza bitanga akarorero keza bigatanga n'imico myiza burya urugo usanga ari rutanga akarorero baravuga yuko imfizi y'intama itendera nkase tufate uri nk'umushinga ntahe mu rugo ufise ingeso mbi ufise inyifato mbi n'uruvyaro rwawe niko rumera biba vyiza rero bahinduye tugahindura tukagira inyifato nziza ngo turi icitegererezo cy'uruvyaro rwacu kuva ku bana ku buzukuru baravuga bati rujya rugo ni urw'akarorero rujya rugo ntigwifashe neza namba rurimo abasuma rurimo ubuhumbu rurimo ingeso mbi n'inderamaboko birigo baragera mu ibarabara cyo bisumba ko bariko baratukisha urugo mugabo tutanze akaroro keza twibaza yuko bose bazoturabiraho akarorero ingo zabo zigatera zije imbere tugire Kristo muri kino kiganiro turi kumwe kandi nujejwe ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango muri commune Giheta Beatrice Bigirimana turabaye ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango kiganiro gifashwe mu mugongo n'ishiramwe Search for Common Ground ku mfashanyo y'uburyo y'ishiramwe rijejwe iterambere ry'abanyamerika USA USAID tuko tuya ah, kiganiro twakiremesheje ngaha muri commune ya Giheta ngaha ku mugwa mukuru wa commune aho twayaze na bamwe mu banyagihugu baratubwira bati gufashanya hagati y'abubatse ni bimwe mu bimwe biranga ingo zo muri ino komine mbega namwe ko mubibona ego gufashanya hagati y'abubatse ni kimwe nyine mu biranga urugo rubanye neza kandi biratuma urukundo mu muryango rukomera hanyuma kandi eh, n'abana ko eh, eh, akarorero keza bagakura bagakura babona ibikorwa ababyeyi babisangira niko nabo baca bakura kandi ugereranije ukabona urugo rubayeho kurufashanya n'abana bakura bafise indero nziza tuvuze mu bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi mbega uruhara rw'umushinga nahe mu guteza imbere umukenyezi wiwe n'uruwe Eh, umushinga ntahe arafise uruhara ntangere mu guteza imbere umukenyezi wiwe kuko iyo atamushigikiye umukenyezi nawe ntashika eh, ni mu gihe umushinga ntahe adashigikiye umukenyezi wiwe eh, uzosanga ubona ibyo umukenyezi agenda arakora byose bigenda ntibyigera bitera imbere kuko umwe arakora uwundi ugasanga ariko akora ibihushane agaca yigira kumukirawo gufungura ayo mafaranga atazi uko yarondewe atazi uko yaruhishije umukenyezi wiwe ugaca usanga rero ntaho bari barashika kubera iki kubera umugabo nawe atashizemo ingufu kugira ngo amushigikire muti iyo umugabo ashyigikiye umukenyezi biraheza bikamuteza imbere mbega aha muri komine giheta hoba hakiriho ya mico n'imigenzo usanga rimwe na rimwe ituma ibangamira iterambere ry'umukenyezi eh, ntibyobura kuko imico n'imigenzo yaramaze kutuzingamika ah, aha mu giheta naho eh, birahari birahari gusa ntibyeruye cyane mugabo ntitwavuga yuko oh, imico n'imigenzo bavuga yuko umukenyezi umukenyezi umukenyezi ari uwo mu kigo umukenyezi nyine murabona yuko gusa murabona nk'uko ko turiho turatera intambwe ugiye kuraba nta gikorwa na kimwe umukenyezi atashoboye gukora iyo ashyizemo ishyaka ariko rero niyo mico n'imigenzo izingamika abantu gaca usanga iri kwiratuma bamwe na bariya bakumigwa mu itunganywa ry'itungo amatungo yo mu rugo muheza mukahimiriza gute abanyagihugu ku bijyanye n'itunganywa ry'amatungo eh, ku bijyanye n'itunganywa ry'amatungo y'urugo turahimiriza dukoresheje inyigisho dutanga turabiye ku bikorwa umukenyezi akora rero iyo nyigisho dutanga ifasha kwerekana mbega umukenyezi akora kuva ryari gushika ryari mbega aruhuka ryari mbega abagabo bobo ibikorwa byabo babikora kuva sangapi babyuka sangapi hanyuma hagati y'isaha n'iyi umugabo ariko akora iki mbega iyi saha n'iyi n'iyi nayo umukenyezi ariko akora iki gutyo tukagenda tukaca tubona tugaharura amasaha umugabo yakoze tugaharura n'amasaha umukenyezi yakoze tuvuga ati e kandi umugore ahetse n'umwana ugaca usanga rero bavuye kurima umugabo aragiye kwirigara wewe ahubwo ko agiye kumviriza agahita agiye kuraba agahita kumviriza amakuru agiye kuba arakina agakarata aruhurira umutwe mugabo uca wumva yuko wowe waronka n'ako kanya eh, nicyo rero duhita tukakoresha mbega amashami yoyo yerekeye bande ingene iryo tungo rica rikoreshwa dukoresheje ico giti c'uburinganire n'amateka mu muryango eh, nivyo nivyo bintu nyamukuru dukoresha kugira ngo turabe yuko ihinduka ryoba hama bagasangira ibikorwa kugira biteze imbere bose ibikorwa mutu yagiye maze gukora mbega hari icyo mubona bimaze guterera e, biramaze guterera ko turafise n'abatwunganira ni ukuvuga ni urugamba rwa twese kandi turi ku kivi turabandanya ntitwicara umukenyezi n'umushinga ntaye wiwe bose abikanya gute ibikorwa byo mu rugo mu kubisabikanya nuko baja hamwe bakaganira kandi aho bikunda barategurira hamwe barategurira hamwe bakavuga ati mbega kugira tuve muri buno bukene twobigenza gute wewe uzoterera iki wewe uzokora gute kugira tore ko twogira aho dushitse nuko rero nuko tubahanura yuko baza baricara hamwe mu gutegura ibikorwa ego baravuga yuko abagabo bavuga yuko ari byo byinjiza amafaranga gusumba ibikorwa by'abakenyezi kandi ugiye kuraba kubera ibikorwa by'abakenyezi bitaboneka ahanini ariko nabo uwo bishyira mu gaciro k'amafaranga nabo usanga ari ibikorwa bizimbye ni ukuvuga ari imitwa amuha nyine bokora eh, nuko ni ibihe bikorwa abakenyezi bo mu gihe tuba ariko barakora mu kwiteza imbere uno munsi mm. abakenyezi bo mu giheta ntibicaye bariko barakora mu mice myinshi eh, bariko barakorera hamwe mu mashirahamwe mu makoperative bariko baragwiza umwimbu mu kurimira hamwe bagatera imbuto zirobanuye korora ibikorwa byo korora baravyumva hanyuma baragira n'utuntu two urwo rudandazwa ruto ruto guteka uturestora ibikuru bikuru n'ivyo bariko barakora mbega iyo umukenyezi ubukenyezi ariko ariyungunganya biraheza bigaterera gute mu kugwanya amabakorerwa bakenyezi iyo umukenyezi afise aho yikora iyo umukenyezi atama ariko arasegereza iminsi yose abwira umugabo mpiki i mpiki i kandi nawe nyine agaterera muri icyo gihe e umugabo arabona ati wa mukenyezi wanje arafise agaciro kandi ni ukuvuga arafise icyo yinjiza kuko kenshi umukenyezi arose amahera ntashobora kuyajya wenyine abona ko ari ay'umuryango icyakora aca arazana karaba igikenewe mu rugo ugasanga yakiguze n'igitungo arakigura kandi kivuye mu maboko yiwe urumva eh, muri icyo gihe gufatwa nabi mu rugo biragabanuka ryahohoterwa mm, kwa gukubitwa mwumva birafitaniye isano birafitaniye isano n'amabi afatiye ku gitsina niyihe mpanuro mwotanga na cyane cyane ku ngo n'imiryango mu bijyanye no gutunganya amatungo y'umuryango Eh, impanuro twotanga ni uko eh, ahenshi aho tuba turi ko turabona ni uko ibikorwa by'umuryango usanga akenshi byatanywe abakenyezi ubu ugasanga nibwo baba batunze igitungo ugasanga ni wa mukenyezi ariko arahira avunika asubira benshi nshe nibuka umukenyezi ari aho yahebye agatakomoka twagerageje bikanga avuga ati ni ukuri biranse kubera iki umugabo nta kintu na kimwe afasha mu rugo n'umugore wo muri urwo rugo adasaza kuko ibikorwa ibikorwa bya misi yose biruhisha nawe arakeneye kuruhuka hanyuma bamufashije ni uko n'indero y'abana izogenda iratera imbere kuko abana bigira ku babyeyi nta handi bakura niho barahura nabo bazokura bareka abana babo ko bazogenda barakura bagenda barabona ati eee eh, kumva ibi birakorwa kandi gusa guhinduka nuko bigoye ubundi gukora ibikogwa ntacuba ngo nuko wakoze oya nuko rero nuko bakwigira inama kuza barafashanya ibikorwa mu rugo kugira iterambere riboneke Nino kino kigani isanganiro ry'imiryango kigarukiye tubakengurukire aho twayaze dukengurukire nujejwe ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango muri commune Giheta twayaze